Michel Etxepez goekin egin hun, Michel? Bai, egin hun. Ordean, jantzen be euh, urteko besta importen bat, mauleko herri antako. Espartinen euh, besta, zer importentzia badu, justokin? Ah, importentzia badik mauleko maulen beita kokatzen euh, frantziako uh, espartin egile habuena, uh, sei badutuk maule eta maule uh, eh, ungune hoietan. Gero besta egin iduk eta antolatu izan duk hatxarrian uh, espartin behek, eta herriak Barri zandik uh, eh, hartu edo, edo jorte utzi, eh, uh, eh, laguntzale bezale eta antolazale azkenin uh, mirakate behita, uh, horrek dila sortzi bat urte, be, utzi dilaik, ordin herriak bazin haiti ala, ala jorte ustia, azkenin ez behita herrian oso besta da espartinegilena, eta bon, gugia bat kigunin jarraikitzia. Eh, eta eta hortako dugu sortzi urte juntan antolatzen espartinaen eh, besta hoi. Mhm. Iduzen zidak, azken urte hoietan, uh, ni bat uh, handitzen aidela edo, denboak hantxe egiten dik, mena badu jente, sumat jente egiten zaizi hor? Ah, ez sartze hanis badu plaza handi edo animale juntan, eta... Boa, erraten jau, denbo estalia delaik, eh, kostaldetik eh, amin eskapatzen behite jenti, ordin bost, sei mila jente izaten aldiera plaza guntan, aldiz eh, denbo argunt edera eta beho egi balin bada, ordin eh, berbada erdi edo zerbait erleik, eh, bo, hola, jenti baduk beho egi bada eta batu ibada denboa, hamin bat barne alde untan sartzenek, eta maulea helzen, espartinia besta horren karri. Mm. Hor, bat agitzen duk, badik uh, kamiatzenik zerbait, hastian gorsin izan zen, dina duz bate? Hor, uste uste bate, hori ha, gorila, gorila beti handuk, uh, jenti uh, bakantzentan duk, baixi botarrak uh, ferie eguna, handuk, eta jenti azotu katzen hartan, uh, eh, jen bat, ujiten duk tranquil bai. Mm. Bon, urteoz, uh, eh, hasten duzi, untsalaz espartin egile bat, uh, espartin uh, horren uh, junazteko, heltu zidea, komatzea? Ba, aurten ez datek eh, atelea ikor eh, plaza mm, erdita, enfen, atelea... Nola erran, eh, bada, bada sortzi urte aigela, urte hoz bat uh, gudukan uh, ikusteko badatek inez ateleiaik, hor bazen lantegi bat guai uh, hartin okazik egin dina eta ordin uh, mekanikak desplazatzen eta, eta langileia ebai aiazten ferrie egun hortan lantegi horren buia eituz joz hor bon, ez da bat eber eh, inbeia, agertzen lantegi hortaik eta odela dela aurten jakiten dugu eh, eh, uh, Kasaltzia hor eta abandonatu dila aurten, hor hor berriki, be, be maule erdiko saltegia ez erratu idil, eta, fe, hola, ez teatuzte habo interesi behar xuxenka saltzeko, eta ez jakitatia e habo, fe, mo, jente behar behit, eta, eta aleike ofizio bat behit, xuxenka saltzia. Eta um, igan urtin deja neke hoi uh, uken eta, eta hor, uh, deja igan urtin erdina, uh, e, salbatu genin hoi beste lantegi bat ordin goie, jim behitzen plaza erdilat eta, uh, ba, fe, haste bat lehen, eh, agitu hoi, Jakimek ez unien etzela ginen, uh, bon, aste bat lehen, eta ordin goie hor uh, aidez eta um, lan hoi egin zin, eta, eta jintzen plaza erditala, baina ez da bat egin sedia, eta ordin aurten ez dateke, teke, aurten bat ba, ahaleik euh, jakutsik eta aiazik, be, be magazi edo saltegi aitzinian hor, eta xapitopia badiateke eh, beste saltzale sumait hor, jinazten mehitutu, enfen, bon, nun, nun eta baden. Eh, problema delaik, eh, fin, jala jarrikitzen bada, eh, espartinek gilek, bek egun aldi hau ben ganatzen, mm, bon, herriak feida zerbait anturatuko du, bat dutu ideia sumait, mena estateke behar bada espartina bea hor geia, feida horrena, aldiz da mauleko difentzia bat lantegi hoi bat mena susen krasaltze hoi, amadonatzen badie bek emeki-meki, bon, ez tuki ehabu interesik heben izateko, plaza izateko, ordin hor, eh, gehua, bon, gehuak eganen. Mm. Justukin, egile hoiekin, eh, harremana eh, hobetzen ahi da, senditzen diagio, efen, senditu diagio azken urte hoietan mazela mini bat, Uh, Partikularzki espartiña etxe horren eta IGP du, izar bai, zen IGP noen guian? Ba, ba, identifikazioa geografik, hor, hor, hor, hor, Bakotxa be ikus moldi de prefosta baina hortan ez dugu besta huntan, mm, agorila hamabosteko besta huntan ez dugu sekulan eh, galtatu eta sortzi huntan uh, eh, anturatzen dugu ez dugu sekulan eh, galtatu hor saldu dien espartiniak izan ditin uh, eta probatuik sibeun eginik, uh, bon, uh, hor horazien lantegiek etzien holako nuraren uh, karga edo, edo probatu beharra. Eh, ez da hor, ez gira hor bat ebide hortan, eh, hor herriak eh, beste hortan ezartan du hama hiu mila euro kua haleike mauletaren sorzetik eta mauletaren legarretaik, eta espartina en nularen komunikatzeko eta minota altsatzeko, goraipatzeko. Ehm, egilek ez badi ben ganatzen, ez du herriek eginen ben parteze, eta bon, herrientako dagun urtin erraiten dut amezala, eta eta nur izan den ordin eh, mauleko bu ordin uh, baita hola baitia eh, hauteskundik hor hartian ba ordin uh, jabakiko du uh, hor izan dena ala feida edo espartean ipatzen dela ikbena espada egile bat baizik hor bon, ez dutugu sei baizik eh, eta bede bede esu dugu bon, ez, ez dia ez dira mm, eta susen gasaltze hortan nguti baizik edo, edo bat edo biga baizik ez da hanitz eta horiek badi egiten, edo da lan bat da, eh, ikusi dugu urteoz, uh, zigarriko lan azela nik ez dut ikusten eh, eh, beste lantegi bat, be materiela hola desuntatzen, desblantzatzen, edo fein, nula, nula plantatu den lantegian, eta elkitzen, eta egun bat tentako beha, eh, gana hei du bi egun lehen uh, lan badela, uh, bihamenin lan badela, uh, langileia etxeki behar dela hor Fein, nahian, tak nune behite, bena etxeki behar dela hor ferri egun batez, fein, bon, haleik etra jola gaitza da lantegi baten entako, herriak laguntzen du, egia, uh, um, oi uh, emaiten du, fein, zaintzi egiten du, gaiaz, eta ferrolako bena, bon, ez duguk herri gija egiten uh, lantegi batek du egimea, ordina. Ez badi di, denboak die, ez da hoi, uh, behar, eta, eta gaitzago da, gehuta gaitzago da, industrian eta horrela ko mutatzi baten muntatzi horrela eh, nolak euskazeteket baina efemera egip mm. batentako baizik eta hori problema garri da. Mm. Eh, azken galtor bat justokin espartinean eh, etxean setia zertan da hor? Eh, espertin etxia hua etxina haidek, gordin, bai eh, eh, arrapostia zati bat baizik gaztu temen hor, uh, espertin etxia ados estena heben osoki fabrikatzia ekilan, ez du bate bortzaik heben uh, no, sibeun fabrikatzia, ez eta beti erraiten dut uh, eh, eh, espartinia nahi dien egiten die, nahi bezala jarrikitzen die ben sedian, eh, bena bada beste bide bat, eta holantegi batek hartu din haleike esi mementuan, da heben uh, espartinia osoki egitia, uh, prozedeak oro, Erran nahi baita hor espartina eh, solatik eta builat ordin uh, uh, eh, espartina eh, heben sibe guan. Eta badia, ordin bakotxak nahi din egiten du, ez du inhurkek inhue bortxatzen eta identifikazioan geografika delako hoi, maule marka ekilan, ba, nahi dinak um, egartan ahaldu eta bestiak usten du bazter uh, inhurkek bortxatu gabe. Uh, hoi da hortako ordineginik, uh, ez ditin gal uh, guai hartino afen, heben dien jakitatiak ez ditian gal, sibio handienak, eh, espartineko eta hor, eh, obrak hasiko di untsalaz, seteme hortan eh, barreatze lan beite egiteko eh, zatika edo zerbait hor, barreatze lan hoik hor eh, abiatu behar lukie, eta untsalaz eh, urte undarrin edo bestien hatxarrian eh, obrak, Bo, zinez, zinez luze da, bon, junda ebai denboa herri alkargoa berria sortu baita hor eta justoki projeat hortan zentsi behuan, baina eh, herri alkargoa horren uh, eh, eh, jaikitziek eta planteatzik denako bat dutu eta urte bat eta erdigaldu galdu dugu hor trangil. Dila urte bat eta erdi izaten ginen hor, deja obretan, baina bon, hola junda, eh, CAPB hoi sortu da eta eta gaiz eguna da sibeoko, bena, bon, eh, abiatze hortan pu eh, denbo hartzen du, hortako, bena bidian da, eta eta hor din, jakutsiko dugu espartina, hor din, ez dateke problemaik jakusteko zer dien eh, heben jakitatik, eta eta publikoak ikus dezan, bon, moleon edo maule marka horrekilan eginik izanen dien espartinak. Untxa, meskerikanitz. Meskerikanitz, sibeoko botza.